kagohe nkebura abarundi ibyakozwe ni kosa ariko kandi ntibiraboneka neza yuko abo birukanwe bafashwe aribo bakoze iryo kosa ntibagirirwe ikigongwe babe barasubira ku ishuri amatohoza abandanye kandi amatohoza abe barondera abantu bari inyuma y'ibyo bintu babajejwe inyigisho mu butungane nibigisha abaprokireri niba bigishe uyu munsi isi aho uburundi bwemerwa ko bwari bwateyemo intambwe uravye ubukene burimo mugabo kagira ko kigoro kubahiriza agateka k'abana abana barakuze kujya bafise uburenganzira redruwa irizo egarama de devoir mu madevoir bafise barafise devoir yo kubaha abarezi kubaha ababarongoye kubaha na hagati yabo kubaha inzego nibagende bubahirize ivyo vyose kujya bareklama ngo turafise uburenganzira bwo ibitabo no kwiga bigishwa na leta bakoresha ibitabo vya leta nabo nibaaplikizo devoir berekane yuko bike bashobora gukontribuwamo bavyubahirije ibi navyo bigafatana na bimwe vy'inyigisho za civisume kwigisha abana ingene bakwiye kubana n'abandi ivyo bizoba bikwiye kandi abana bazoba berekanye ko nabo bafise ico bariko baraterera mu gihugu c'u Burundi ama bikunze hagaruke bimwe vyo gutonda idrapo abana baronka umwanya wo kuganira no kwibuka yuko ari y'abarundi kuko hari abana benshi bavyibagira kubera ijya pratique yo gutondera idarapo itakirimo rigueur nka kera akagohe nkebura